g'ayri dinlar toki bor bizni ko'r andalus kitoblarda nomi qolgan bizni ko'r اندلوس غير dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi tarixi ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus, ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus, g'ayr dinlar tortib olgan. bizni mulkdir Andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tarixda Whiting deb nomlangan janglar yoki Norman. Bu Norman Danimark, ya'ni Daniya, Shvetsiya, Finlandiya o'sha davrda bu yerlik odamlar juda vahshiy, qonxo'r shaharlarga keladigan bo'lsa, fasod qilib faqat mol va dunyo yig'adigan bir millatlar edi. Ya'ni o'sha Viking Norman janglari 45 ta kemaga mingan holatda Andalusga kelib Ashpiliya shahriga hujum qilishadi. Ashpiliyani talon-taroj qilib molu dunyo yig'ib musulmonlarni qatl qilib ko'p shahar ahliga qo'rquv soladi. Abdurrahman Asani o'rtancha Abdurrahman rahimahulloh askar yig'ib ularni o'rtasida musulmonlar Whiting askarlari bilan jang bo'ladi. O'rtada 100 kun mobaynida jang bo'ladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga zafar qushib Abdurrahman Sani g'alaba qozonadi. Bu jang Abdurrahman Sani o'rtancha Abdurrahmanni davrida bo'lib 230-hijriy sanada bo'lib o'tgan. Alloh subhanahu va taolo oqibat musulmonlarga zafar qushib Viking kemalardan 45 ta, ya'ni hammasi barchasi suvga cho'ktirib yuboriladi. Abdurrahman Asani vafot qilgandan keyin bu kishini ham o'g'li amirligini qabul qiladi. Muhammad. Undan keyin Muhammaddan keyin Munzir va Abdullah. Uchalasi imoratni qabul qilishadi, ketma-ket. Abdurrahman dan keyin ya'ni 238 hijriydan boshlab 300 hijriygacha aytib o'tdik, yangi davr, ya'ni quvvatul da'f, quvvatni zaiflashligi. Shundek olamiy izzat, jihad, iqtisodiy tarafdan, hamma tarafdan rivojlangan Andalusning endi zaiflashlik davri boshlanadi Muhammaddan keyin. Lekin savol bo'ladiki, shunday quvvatlik, shunday olamiy shunday madaniyat, ilm, hadoratga boy bo'lgan, iqtisodiy tarafdan juda kuchli bo'lgan Andalus qanday qilib yiqilib ketishligi mumkin. Lekin Alloh subhanahu va taoloni sunnatidan emaski, quvvat darhol sinib ketishlik. Keling, o'shandek gullab yashnagan Andalusni zaiflashligi va natijada qulashlikni sabablarini o'rganamiz. Birinchi dunyoni fath bo'lishligi va kishilar qo'lida juda ko'plab dunyolar bo'lishligi. Bu birinchi sabab. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hadisini sizlarga eslatib o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis tarifda "Vallohi lal faqra akhsha alaykum, walakin akhsha alaykum an tubsata ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Ya'ni Allohga qasamiyat qilib Rasululloh sallam sizlarni faqirligingizlardan qo'rqmayman. Lekin dunyo sizlarga fath bo'lib, dunyo sizlarni zebu zinatlagandan keyin o'sha dunyo topishlikda, dunyo ko'paytirishlikda o'zma o'zar o'ynab sizlardan oldingilar halok bo'lib ketgani kabi halok bo'lishingizdan qo'rqaman degan ekan. Hattoki mol dunyo ko'payishligi Andalusda birorta faqir qolmasligi bu o'rtancha Abdurrahmonni davrida bo'lgan. Lekin keyingi o'g'lini davrida juda mol dunyoga e'tibor kuchayib ketgan. Faqat kishilarni g'ami mol dunyo ko'paytirishlik, tijorat, shunga o'xshagan narsalar. Ikkinchidan zaiflashlikka sabab bo'lgan narsa bu Ziryab. Ziryabni Andalusda paydo bo'lishligi. Bu Ziryab Bag'dod mashshoqchilaridan, Bag'dod kuychilaridan bir kuychi edi. Ya'ni mashshoqchi. Bu Bog'dodda xulafolarni xonadonida katta bo'lgan. Buni ustozi Ibrohim al-Mawsili bo'lgan. Ziryabni ustozi. Bog'dodda ziryabni ya'ni qo'sh tirnoq ichida yulduzlik onlari kelgach insonlarda nazdida ziryab ajoyib bir kuychi mashshoqchi deb ko'tarilayotgan vaqtida Ibrohim al-Musli ustozi buni ko'rolmasdan hasad qilgan holatda, ya'ni shogirdi o'zib ketyapti. Buni yo'qotish kerak. Buni bir hiyla qiladida yo'q qilishga harakat qiladi. Lekin bundan qochib qutilgan Ziryab shahardan chiqishlikka muvaffaq bo'ladi. Uddalab imkon qilib shahardan chiqadi. Abbosiylar xilofatini yerlari juda keng. Qayerga boradi? Lekin taqdirni qarangki, Ziryabni fikri Andalusga tushadi. Andalus o'sha davrda juda binolari bilan rang-barang bog'lari bilan mashhur bo'lganligi uchun ziryabga o'xshagan kuychi qo'shiqchilarni, mashroqchilarni qabul qilar edi. Ziryab Andalusga kirib keladi. Ziryabni Andalus ahli kutib oladi. Buni qabul qilishadi. Ziryab sekin asta ish boshlaydi. Insonlarga moda usullarini o'rgatadi. Kiyinish moda. Boshlaydiki, qishda xos kiyadigan kiyimlar, yozda xos kiyadigan kiyimlar, kuzda, bahorda shunga o'xshagan mavsumiy kiyimlar modasini sekin-asta kirita boshlaydi. O'zi raqqoschi, o'zi mashshoqchi, lekin bunday ishlari ham bo'lgan. Hattoki marosimlarga ham xos-xos kiyimlar kiyishlikni insonlarga o'rgata boshladi. To'yga xos, janozaga xos, shunga o'xshagan. Andalusda bunday holat yo'qdi. Andalusda hattoki kuy mashshoh degan narsa bo'lmagan. Insonlar sekin asta fitratida bo'lganligi uchun insonlarda bu holatni o'rgana boshlaydi ziryapti. Va yana ziryap sekin asta insonlarga taom turlarini ham o'rgatadi. Har kuni boshqacha taom. Ya'ni insonda fikrga kelib qoladiki, o'sha ziryapdan qolganmikin ziryabni sekin asta dindan uzoqlashtirishlik usullaridan biri bo'lsa kerak taomni turlari ko'payishlik subhanalloh. Va yana sekin asta avvalgi o'tgan to'qima asarlarni, hikoyalarni qissa qila boshlaydi. Amirlar, xalifalar o'tgan davrdagi ba'zi bir kishilarni to'qima afsonalarini sekin asta to'qiy boshlaydi. Insonlar bunga quloq osib, eshita boshlaydi, hattoki miriqib tinglaydigan kishisiga aylanadi. Insonlar shu darajada ziryabga bog'lanib qoladiki, ziryabning hikoyalariga. Shu sababli ko'plab Andalusda mashshoqchilar, qo'shiqchilar ko'payib ketadi. Undan keyin Andalus ahlini ichida raqs rivojlanib ketadi. avvaliga kishilar orasida raqsga tushishli bo'lsa, o'tdi mana yo'l yo'lakay ko'rib qolamiz. Erkak kishilar subhanalloh qo'llarini ko'tarib olib raqs tushayotganida inson bir ajablanib ham ketadi. Tashqaridan bir o'zini bir rujulat ongi bilan bir ko'rsa qanday bo'larkin deb. Avvaliga shunday erkaklar ichida bo'lgan raqs. Undan keyin ayollar ichida ham ko'paygan. Lekin e'tibor bersak, bu ziryabni avval kirgan vaqtida Abdurrahman al-Awsat bo'lgan, ya'ni o'rtancha Abdurrahman davrida bo'lgan. Lekin bu davrda insonlar juda ko'p ilmga berilib, ilmga mashg'ul bo'lib, dars, da'vat, ilm yoyishlik, fiqh darslari juda rivojlanganligi uchun ko'p ham insonlar e'tibor qaratmagan. Ziryab sekin asta rivojlanib kelganda. Subhanalloh, Abdurrahman al-Awsat o'rtancha Abdurrahman vafotidan keyin Ziryab sekin asta rivojlanib rivojlanib insonlar Ziryabning hikoyalariga quloq soladigan bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisidan ko'ra Ziryabni hikoyalarini eshitadigan. Hattoki subhanalloh Allohning kalomidan ham ko'ra insonlar Ziryabning hikoyalariga, Ziryabning qo'shiqlariga muxlis bo'lib eshitadigan kishilarga aylanadi. Shu o'rinda insonni fitratidagi ba'zi bir shuurlarga, ba'zi bir hissiyotlarga to'xtalib o'taman. Lekin bu juda muhim deb o'ylayman barcha musulmonlarimizga, xosatan mujohid talibi ilmlarga. Bu hissiyot o'sha qo'shiq, raqs, shunga o'xshagan hissiyotni uyg'otadigan musiqa, hissiyotni uyg'otadigan ba'zi bir hirgoyalar, ba'zi bir ohanglar. Insonning qalbida bunday fitrat, bunday bir g'ariza bor. Inson bu g'arizani Qur'on tinglashlik bilan ba'zi bir jihodga shajoatni qo'zg'atadigan nashidalar, shunga o'xshagan narsalar bilan qondirmasa albatta bu g'arizani boshqa narsa bilan qondirishlik kerak bo'ladi lekin shu xususda nashidani hukmlariga ham to'xtalib o'taman islomiy nashidda va islomdagi qaysi holatda eshitishlik va undan foydalanishlik to'g'risida ma'lumki vatanlarimizdan hijrat qilishlikdan oldin barcha aka ukalar bo'lsin opa singillarimiz bo'lsin Alloh rahim qigallari mustasno bo'lmasam ko'pchiliklari bu baloga mubtalo bo'lganmiz. Bu musiqa eshitishlik, ashula eshitishlik balosiga mubtalo bo'lgan. Chunki kufr shunday narsalar bilan o'zini fitnasini, fasodini olib kirdi. Mana ziryapni misolida. Endi vatanda shu narsalarni eshitganligidan aksar vaqti shu bilan o'tgan. Qur'on tinglashlik nisbatan kam bo'ladi ba'zi bir insonlarda, musulmon birodarlarda. Hattoki da'vat tinglashlik Alloh rahim qilganlari mustasno bo'lmasam da'vat ham tinglanmagan vatanlarda. Chunki ommaviy axborot vositalarida-yu, televizionda-yu, hamma yerda hattoki musulmon holatida bo'lsa ham o'zlarini to'y marosimlariga o'shandek mutrib ziryabga o'xshagan mashshoqchilar bilan o'tkaziladi. Shuning uchun qalb bunga bog'lanib qolgan. O'sha musiqa yoki o'shandek mashshoq bilan qondiriladigan g'arizani ba'zi bir o'rinda hali ma'nosini tushunmaydigan nashidalar bilan yoki bo'lmasam mutlaq ma'nosiga e'tibor berilmaydi-da, nima bo'lsa ham bir quloqida nashida eshitib turishlik kerak bo'ladi. Bunday uslubda nashidadan foydalan bo'lmaydi. Islom bunga ruxsat bermaydi. Chunki avvalgi g'arizani shu nashida bilan qondirilyapti. Ba'zi bir ulamolar, birodarlar, hattoki Qur'oni Karimni ham biror bir chiroylik uslub bilan o'qilgan Qur'oni Karimni ba'zi bir odamlar o'shanday g'arizani bosishlik uchun quloqiga osib yuradi, bo'lmasam Qur'oni Karimdan hech ham tadabbur bo'lmaydi bu odamda. tadabbur qilmagan holatida o'shanday g'arizani qondirishlik uchun Qur'oni Karimni ham eshitib yurishlikdan ba'zi bir olimlar qaytargan. Shuning uchun agar nashida eshitayotganimizda o'sha g'arizani qondirishlik maqsadida o'sha kuy mutribni, mashshohni o'rnida shuni qondirishlik uchun bo'ladigan bo'lsa, bu shariat bunga ruxsat bermaydi. Aksar ulamolar o'zi aslida nashida hukmida aytadiki, Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu qachoniki Abu Bakr bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijrat qilib Madinaga kirib kelgan vaqtida ahli Madina Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni nashidalar bilan kutib oladi. Duflar bilan yosh, qizchalar, yosh bolalar. Tala'al badru alayna min saniyatil wada' ayyuhal mab'ush fina ji'ta bil amri muta'. Shunga o'xshagan bir nashida uslubida duflar bilan kutib olishadi. Shunda Umar ibn al-Xattob o'sha lardan yuz o'girib teskari qarab ketadi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi sallam aytadiki, bu kishi deydi Umarga ishora qilib, botilni yomon ko'radigan kishi deydi. Shuni hujjat qilib mutlaq nashidani eshitishlik mumkin emas deb ba'zi bir ulamolar aytadi. Ya'ni qattiq olishgan. Lekin biz o'rta holatini aytamiz. Ya'ni nashidani mutlaq bo'ladi ham qanday nashida bo'lishidan qat'i nazar u nashidani ichida bir islomiy ma'no bormi, islomiy ma'no yo'qmi, jihodiy shiorlar yangarlayaptimi, yanglamayaptimi, eshitsa bo'laveradi ham demaymiz va mutlaq eshitsa ham bo'lmaydi deb ham aytmaymizda biz o'rta hukmni olamizda insof bilan. Bunga hujjatimiz quyidagi Rasul sallallohu alayhi vasallam Handaq kunida Handaq ni qaziyatgan vaqtida Abdulloh ibn Ravaha ba'zi bir she'rlarni hirgoya qilganida jo'r bo'lishgan holatda aytishgan edi, bu o'zlarini ruhiyatini ko'paytirganligi va ashablarni qalblarini bir xotirjam qilganligi bu ma'nolar yashirilganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni inkor qilmagan. Shuning uchun aytamizki, agar nashida aytilganda islom shi'arini ulug'lashlik, xosatan jihad ruhlari, jihad ma'nolari bo'lib insonni g'ayratlantirilgan nashidalar eshitilsa joiz, muboh, ammo qolganlari boyagi g'arizani qondirishlik maqsadida bo'ladigan bo'lsa, bunga islom ruxsat bermaydi, vallohu a'lam. Subhanalloh, Andalusda ham xuddi shunday narsa ro'y berganki, ulamolarni eshitishlikdan ziryabni hikoyalari insonlarni burgan. Hadis Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisini eshitishlikdan Ziryabni ajoyib hikoyalari yu qissalari bo'lgan. Hattoki vallohi birodarlar Qur'oni Karimni tinglashlikdan ziryabni kuylari, qo'shiqlari burgan. Mana bu narsa qalb bo'ladi, miqyos bo'ladi. O'lchab olishsin birodarlar. Lekin mana bu narsa ziryab ga o'xshagan va Ziryabni uslubi islomga sekin asta fasod olib kirib kelishlik islom avvalida ham bo'lgan. Esingizda bo'lsa, islom avvalda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam islomni olib kelgan vaqtida Makka davrida insonlar Qur'oni Karim eshitib, Qur'oni Karimdan ta'sirlanib, yig'lab islomga sekin asta kira boshlagan vaqtida kofirlarning boshliqlaridan biri Nadr ibn al-Harith degan kishi Forsga safar qilib shunday uzoq yo'lni bosib Forsga kelib Istandiyar va Rustum qissalarini sekin-asta ta'lim oladi. Bu to'qima qissalar, bunday to'qima afsonalar insonlarni fikrini chalqitadigan yolg'on botil narsalarni ta'lim oladida va o'ziga ikkita raqqosani sotib olib Makka ga qaytadi. Makka ga qaytib borib islomga ozgina moil bo'lgan kishilarni sekin asta oldilariga kelib ikkita raqqosa raqsga tushadida haligi Nadr ibn Haris to'qima qissalarini, botil hikoyalarini, afsonalarini sekin asta aytib haligi kishini islomdan yana burib tashlaydi. Qachoniki bir odamni islomga moyil bo'lishlikka yaqin bo'pti degan vaqtida darhol haligi ikkita raqqosani jo'natib, raqqosalar kelib o'zlarini hunarlarini ko'rsatib islomdan haligi kishini sovutar edi subhanalloh. Mana bu narsa asli kofirlarning ishi hozirgi kunimizgacha davom etyapti. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni bu shaytondan va fasoddan o'zi saqlasin. Hattoki Alloh subhanahu va taolo o'sha Makka vaqtida shu Nadr ibn al-Harisga o'xshagan din dushmani insonlarning qalbini dindan burishlikka harakat qilib turgan vaqtida Qur'oni Karim nozil bo'ladi. Va minan nasi man yashtari lahwal hadifi yudilla an sabilillah. al hadif insonlardan al hadifni sotib oladiganlari bo'ladi. Insonlarni Allohning yo'lidan toydirishlik uchun. Mana bu oyat nozil bo'lganda Abdulloh ibn Mas'ud aytadiki, Allohga qasamki, bu Nadir ibn al-Harif, ya'ni musiqa haqida nozil bo'lgan degan ekan. Andalusni zaiflashib, quvvatini yo'qotganligiga asosiy sabab avvaldan bu mol dunyoga ko'p e'tibor berib, mol dunyoni ortidan quvib, qalblari mol dunyoga bog'lanib qolganligi, ikkinchidan ziryab musiqa mashshoqchi va uni olib kirgan narsasi. Insonlar hattoki Qur'ondan ham yuz o'girib mashshohga, musiqaga e'tibor berganligi. Mana bu narsa Andalusni zaiflashlikka olib kelgan. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus. Kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar Turli u ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli u ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus. kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus sakkiz kunda fath bo'lgan sakkiz asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdur Andalus sakkiz kunda fath bo'lgan sakkiz asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra solgan bizni mulkdur Andalus ertalabki eshittirishlarimiz mana shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun tashakkur Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Biz mulkdur Andalus kitoblardan Müslüm'ün Endelus